Dime solo una, que las horas pasan y se han vuelto ya minutos. El tiempo avanza y los sueños cambian, que un niño lloran mientras otro va derrumba. Dime una cosa, dime solo una, dime que sin Dios no parecen sino difuntos. Son como las olas que se llevan al viento, como aquella pluma que perdida está en el cielo. Dime una cosa, dime solo una, sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo. Dime Yo soy todo, soy como el necio mi invierto, me pierdo en el intento Corro y tropiezo, sueño y despierto Y tú mi sonido se pierde en el silencio Subo a la montaña queriendo encontrarme Lo que encuentro estoy solo y al dormir despierto Dime una cosa, dime solo una Sé que no soy nada si tu amor no está en mi rumbo que si no soy nada Que Esta es este es el tiempo, existe un camino que seguro va para el cielo. No seas tan necio, date el privilegio. Este es el momento y se acaban los minutos. Cada día que pasa, esto es más absurdo. El mundo sin Dios, te sería un insulto. Vive nada, sin tu amor no está en mi rumbo. Casi no soy nada, soy arena en el desierto que pisada lleva el viento, no. No quiero estirarlo tú, final de mi tormenta. que quieren sin miedo, dime que quieres llegar a la meta, ser un cantante, atleta, no sé, que tus problemas no afecten tu tema y que la lluvia no apague el amor. Dime que quieres saber del poeta, del creador, del amigo, del fiel. Sé que no hay otro camino, te digo, camino al cielo, sal mi ruta, lo sé. Grande Colombia, Argentina. un aplauso fuerte a Ulises de Rescate.